prequinha. Só vai pro baile funk pra beber e ficar louquinha. Ficar louquinha. Sapequinha, luzinha com decote e o short mostra a pupinha, mostra a pupinha. Sapequinha, quando os amigos mexe a danada da risadinha, da risadinha. Sapequinha, quando os amigos mexe a danada da risadinha da risadinha. Só que essa mina dá mó raiva Provoca a noite tudo e no final nunca quer nada Se a gente chega junto ela debocha, vira cara E já deixa bem claro que hoje ela só quer dançar Só quer dançar, só que essa mina dá mó raiva Provoca a noite tudo e no final nunca quer nada Se a gente chega junto ela debocha e vira cara e já deixar bem claro que hoje ela só quer dançar, só quer dançar. Sapequinha, só vai pro baile funk pra beber e ficar louquinha, ficar louquinha. Sapequinha, cozinha com decote e o short mostra a pupinha, mostra a pupinha. Sapequinha, quando os amigos mexem a danada da risadinha, da risadinha sapequinha. Quando os amigos mexem a danada da risadinha. Da risadinha. Só que essa mina dá mó raiva Provoca a noite toda e no final nunca quer nada. Se a gente chega junto, ela debocha, vira cara. E já deixa bem claro que hoje ela só quer dançar. Só quer dançar, só que essa mina dá mó raiva. Provoca a noite toda e no final nunca quer nada. Se a gente chega junto, ela deboche e vira cara. E já deixa bem claro que hoje ela só quer dançar. Só quer dançar, sapequinha. Só vai pro baile funk pra beber e ficar louquinha. Ficar louquinha, sapequinha. Blusinha com decote e o short mostra a pupinha. Mostra a pupinha sapequinha. Quando os amigos mexem a danada, dá risadinha, dá risadinha. Sapequinha, quando os amigos mexem a danada, dá risadinha, dá risadinha.